Ապագան կերտողները երիտասարդներն են։ Նուշիկ Բարսեղյանի երիտասարդական կենարար հաղորդաշարն է եթերում։ Վստահաբար կարող ենք ասել, որ տեխնոլոգիաների զարգացման ներկա դարաշրջանում կրթությունը ոչ միայն չի կորցրել իր նշանակությունը, այլև ընդհակառակը միայն կրթվելով կարելի է զարգացնել ունեցած կարողություններն ու հմտությունները։ Եվ եթե ստացած գիտելիքները կարողանում ես օգտագործել քո երկրի զարգացման համար, ուրեմն դու արժանի քաղաքացի եւ տվյալ դեպքում արժանի հայորդ ես։ Այս սկզբունքով է փորձում առաջնորդվել այսօրվա մեր հյուրը 11-րդ դպրոցի աշակերտուհի Թամարա Գասպարյանը։ Զրուցելու ենք կրթության, սպորտի եւ աշակերտների ինքնադրսևորման մասին։ Ուսովորում եմ համար 11 ավագ դպրոցում, 11-րդ բնամաթեմատիկական 4 դասարանում։ Ընդունվել եմ 11-րդ ավագ դպրոցը, քանի որ 9-րդ դասարանում շատ նպատակասլաց եւ խելացի աղջնակ էի, ով սիրում էր ֆիզիկան եւ մաթեմատիկան եւ շատ նպատակներ ուներ իր ապագայի հետ կապված։ Սակայն երբ ընդունվեցի համար 11 ավագ դպրոցը, իմ թվերը կոտրվեցին, քանի որ Արցախում մենք չունենք մասնագետ, ով կկարողանա սովորեցնել այն հմտություններին, որոնց պետք է դիրապետեր այն մարդը, ով ուզում էր դառնալ ֆիզիկայի մասնագետ եւ ով նպատակ ուներ կառուցել, պատրաստել զենքեր, ով սովորում էր ռեակտիվ շարժումներ, ով ուսումնասիրում էր ֆիզիկան եւ նպատակ ուներ, որ Արցախում պատրաստեր ատոմային զենք եւ Արցախը նույնպես հայտնի լիներ իր ատոմային զենքի արկայությամբ, որ մենք թույլ չենք եւ ունենք բավարար ուժ, որ կարողանանք ապրել եւ արարել այս աշխարհում։ Արցախը պատերազմական գոտում գտնվող երկիր է եւ Թամարայի կարծիքով ֆիզիկայի իմացությամբ կարելի է զարգացնել եւ ուժեղացնել հայրենիքը։ Երազանքները իրականանալու հատկություն ունեն, բայց երբեմն առաջ շարժվելու համար անհրաժեշտ է կողքիների աջակցությունը, որը ցավոք սրտի Թամարան չստացավ։ Արցախը ունի շատ խելացի երիտասարդներ, ովքեր նույնպես ցանկանում են օգնել այս աշխարհին։ Իմ նպատակներով Արցախը պետք է ճանաչվեր իր հզորությամբ, իր զենքերի արկայությամբ եւ ոչ ոք չմտածեր, որ Արցախը թույլ է կամ նրանք կարող են գravel Արցախը։ Սակայն համար 11 դպրոցում շատ կոտրվեցի, որովհետեւ ինձ չտվեցին բավականաչափ գիտելիք, չկային նորմալ մասնագետներ, ովքեր կկարողային այդքանը սերմացնել իմ մեջ։ Այսօր Թամարան գտել է իրեն հետաքրքրող մեկ այլ զբաղմունք եւս։ Անգլերենը թերևս աշխարհում ամենատարածված լեզուն է եւ օրվա հրամայականն է։ Նույնիսկ անհրաժեշտություն գոնե որոշակի չափով թիրապետել հենց այս օտար լեզվին։ 11 տարի խորացված ֆիզիկա ուսումնասիրելով ստացա այն, ինչ ուզում էի եւ 1 տարի հետո որոշեցի փոխել եւ սովորել անգլերեն, քանի որ անգլերենը շատ ժամանակակից լեզու է եւ անգլերենը բանալի է դեպի ապագա։ Այժմ շատ խորը ուսումնասիրում եմ անգլերենը, քանի որ այն լեզու է, որով կարող ենք հաղորդակցվել աշխարհի ցանկացած ծայրում գտնվող մարդկանց հետ։ Անգլերենը շատ մեծ դեր ունի իմ կյանքում, քանի որ կոտրված լինելով ֆիզիկայի ոլորտից մտափոխվեցի եւ ընտրեցի ուսուցեցի անգլերենը։ Ամենակիչը ուսումս ցանկանում եմ շարունակել Հայաստանի Հանրապետությունում։ Իհարկե, եթե լինի խաղաղություն, նաև անգլերեն անհատական պարապում եմ 19 տարեկան աղջիկա հետ, ով ունի շատ բարձր մակարդակի անգլերեն, եւ նրա աջակցության շնորհիվ ես այսօր իմանում եմ Mijinits Love նույնիսկ լավ մակարդակի անգլերեն եւ հաստատ կշարունակեմ ուսումնասիրել այդ լեզուն։ Թամարան ձգտում է իրեն դրսևորել նաև սպորտում եւ կարելի է ասել, որ դա նրան հաջողվել է։ Նա բասկետբոլի Արցախ թիմի անդամ է եւ արդեն որոշակի ներդրում ունի մարզաշխարհում Արցախի անունը բարձր պահելու գործում։ Տեղեկացնենք, որ այդ կոլեկտիվը հաջողությամբ մրցելույթներ է ունենում Հայաստանում եւ Հանրապետության եռակի չեմպիոն է։ Զբաղվում եմ բասկետբոլով 9 տարեկանից։ Հայաստանի երակի չեմպիոն եմ։ Վերջին 3 տարիներին ստացել եմ իմ չեմպիոնությունը։ Արդեն 3 տարի անընդմեջ մենք եղել ենք անպարտելի թիմ եւ ոչ մի թիմ ամբողջ Հայաստանի Հանրապետությունում չի կարողացել հաղթել Արցախ թիմին։ Միայն մեր վերջին խաղի ընթացքում մի քիչ դժվար ենք գրել, բայց նույնպես գրել ենք 15 միավորով։ Բասկետբոլում դա մեծ ցուցանիշ է 15 միավորը։ Մենք կարողացանք միմյանց լավ հասկանալ, մեկս մյուսին աջակցում էինք խաղի ժամանակ եւ այդպես կարողացանք գրել այդ մին եւ ստանալ չեմպիոն տիտղոսը։ Թամարան եւ Արցախի բասկետբոլային թիմի որոշ մարզիկներ ընդգրկվել են Հայաստանի հավաքականում, բայց ցավոք չեն մասնակցել Եվրոպայում կայացած մրցումներին, եւ նրանց խոսքերով պատճառը խտրականությունն էր։ Բայց դա էլ նրանց չկոտրում եւ թիմը մրցումներից միշտ հաղթանակներով է վերադառնում։ Բասկետբոլը մեծ ծանոթություններ է տվել ինձ, ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաև արտերկրում, նաև եղել եմ Վրաստանում եւ մասնակցել եմ ընկերական մրցաշարին։ 2022 թվականի ամռանը նույնպես ներառվել եմ Հայաստանի հավաքականի կազմ, սակայն քանի որ ես Արցախից էի, կային ինչ որ խտրականություններ, ես վերադարձա իդ Արցախ եւ ժամանեցի Ալբանիա, Կորչե քաղաքը, որտեղ կկարողանայի մասնակցել Եվրոպայի փոքր երկրների միջև առաջնությանը C դիվիզիոնում։ Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում կենարար երիտասարդական հաղորդաշարն էր։ Այսօրվա մեր հյուրը բասկետբոլի երակի չեմպիոն Թամարա Գասպարյանն էր։ Տաղավարում աշխատում էր Նուշիկ Վարսարյանը, ռեժիսորական վահանակի մոտ Ավետ Բադալյանն էր։ Ինչ նոր հանդիպում։